más eso ya, Pero después usted tanto, eh. Ustedes lo que no son es puro, eh. Ustedes lo que no son puros. Dame eso, eh. Ustedes lo que no son puros. Pero después ustedes es de maravilla. Llévate de mí. Ustedes no son puros, doblan hasta por un culo. Como Dari Yankee, yo soy el número uno, el mejor de todos los tiempos a base de mi talento. Aquí andamos duros, se llenan por la prendita. Porque uno es artista, porque ya soy de la calle, ya yo no soy de cuidita. Estoy matando en los conciertos. Si tú no tienes feria, tú no vas a mandar tu asiento. El truco está en trabajo y el trabajo yo lo hago. Yo ando en diligencia, para mí yo no soy vago. Le llegué a su careta, me moví como un atleta. Pa' su demagogia yo le tengo su receta. Demagogo. Ustedes los que no son puros, nada más. Ustedes los que no son puros, nada más. Ustedes los que no son puros, nada más. Ustedes los que no son puros. Te depuré tu mala vibra, limpiate el corazón, le un verso de la Biblia. Yo nunca he tenido envidia, mala tuya si me envidia. Estoy enfocado en mí familia. Dios te ayuda si tú ayuda, Algún día se ven los frutos. Si me quiere dar cotorra, contigo me pongo bruto. Por eso lo ejecuto. Ustedes no son puros, por eso lo depuro. La cofradía sola porque no creo en ninguno. Es que aquí andamos duro, no estamos en sentimientos. Si tú no tienes lana, tú vas a par de atacamentos. Ustedes están quillados, me llegó mi momento. Ya no estoy a 200, yo ando a 300. Ustedes lo que no son puros, nada más. Ustedes lo que no son puros, nada más. Ya lo ustedes. Muro, Rau, rau, rau, Ladre, rau, rau. dedo en verdad. es lo que el que te arranca. Al ver la ley, ando con el Joker. Joker, chócalo.